estas alternativo alla usona educa modelo. Reciproca fido sen obsedai testoi. Malmultai el niai lerneioi suffice bone contentigas la besonoin de lernantoi cae de iliai gepatroi. Cio necessas alla lernanto? Aciro de capablai taugai por la nunai tempoi cae signifo por lia studui. Giuste tiui ci elementoi cremal fortigis en nia ilerneioi. La Israela educa sistemu, dum la lasta iaroi, fanatice al premis la educan modelon de usonu, cae de sudorienta zia landoi, cae de unuiginta reglando la cefai caracterizajoi de tiu modelo estas lernado orientita al testoi cae sen valoriginta instruado per fruntai qui ciu interesas nur malgrandan parton de la lernantoi. La aclamita el stara qualito de tiu ci modelo estus che gi ebligas continuan mesuradon de resultui, cae pli bonigon de atingui. Cio tio estigas culturon de concurrenzado, quiu unu flanque tute malhelpas solidarezon, cae ali flanque causas pliigon de sociai malegalezoi. Ne surprisis do la vortoi de la generala directorino de la ministerio pri educado, quiu pasintetze declaris inter alie. La venonta lerneia iaro esto successe caracterisita per pli fortigo de normigo, super rigardo cae controllo super ciui pedagogiai aspectoi de Educado samtempe ni gis datigos cae plibonigos nia imperreta in comunic sistemoin, kiwi fin fine ebligos rapidan prilaboradon de la amaso da datumoi alvenintai e la lerneioi. Crome la tiam brust svelanta directorino clarigante cial sia opinie necessas pli cae pli stricta reguligo cae daura pritaxado cae mesurado de la educa sistemo, ancorau paradoxe aldonis. Ni besonas tre multan confidon por pli bonigi la tutan sistemon. Quancam ne sci persone en conducis la usonan modelon de educado en la ministerion, Si gin religi fanatiche bracumis tutcore. Cai nun, bedaurinde, oni povas constati la catastrofa in resultui. Israelo do farigis unu e la multa ilandoi, kiui, cause de blinda adopto de la usona modelo, tutte fuscis ilia in reformo in prieducado bon chance estas alternativo alla usona educ modelo. Existas odiau progresintai educ sistemoi, exemple tiu de Finlando, quiu pruvidis kiel unu el la plei succesai. La schlossilo de dia successo estas reciproca fido. En la usona modelo, daura mesurado, obsedai testoi, la tiel nomata atingoi per lernado limigita al trapasso de examenoi sen agrabla i dum la lernado, tutte ne creas fidon al caiene de la educa sistemo. Male, ili causas ciam pli profundan suspectemon cae disvastigiantan ribelon ie ciu niveloi nivelo la sistemo. sistema en israelo silenta ribelon alla nuna sistema fanatiche presema se tutte ne a presata organize e gruppoi sgruppo da patroi per creado de mem finanzitai do privata i kai elitai lerneoi por iliai infanoi En tiai lerneioi la aliro al educado estas tute malsimila al tiu de publicae lerneioi. Obseda taxado de resultoi ne plu estas la cefa educa rimedo, sed multe pli gravas la signifo cae plesura ispertoi de lernado cae vivo. Oni tie latingas la autonomezzon quo permessos al ge patroi cae al ge lernantoi fructo donam cum laboradon cum cel cons sia instruas cipo. Tia maniere oni povas difini la specifa in lerneia in programui, cadre de nazia educa en havo, cae cefe adopti la plei taugain cae trafain instru metodoin por la specifa in eccesoi de ciu loca comunum. Espereble la cio vida i grav gravuloi de la ministerio pri educado fin fine malfermos sia in oculoin por constati che kiel Finlando pruvas giuste tiu cialiro estas la voio al successo.